Հայ իրականության մեջ ընտանիքն ամենամեծ արժեքներից է։ Հաճախ ասում են հայ ընտանիքի ամրությունը, երկարակեցությունը, հավերժականությունը պայմանավորված է կնոջով։ Կինն է, որ անխոնջ պահպանում է ընտանիքի եւ օջախի սերը, ջերմությունը, կրակը, բայց գրեթե միշտ ուշադրությունից դուրս է մնում նրա, որպես անհատի ու մարդկային տեսակի հույզերի ու տարապանքների, գործնեության եւ խիզախումների, արարումների եւ խոկումների մասին պատմությունները։ Բարեկամներ, օրվա թողարկումը նվիրված է Օլգա Թումանյանի ծննդյան 150-ամյակին եւ փորձ է ներկայացնելու նրան որպես ամենայն հայոց բանաստեղծի կնոջ 10 զավակների մոր հասարակական գործչի։ Օլգա Մաչկալյանը ծնվել է 1871 թվականին Թիֆլիսի Խարխուբ թաղամասում տատի տանը։ Սովորել է Թիֆլիսի Հովնանյան դպրոցում։ Հայրը մշտապես ապրում էր Ախստաֆայում, այդ պատճառով էլ ընտանիքի հոգսն իր վրա էր վերցրել Օլգայի հորաքրոջ ամուսինը Հովհանես Քահանա Մարտիրոսյանը, որը կորցրել էր կնոջը եւ որպես քահանա իրավունք չուներ երկրորդ անգամ ամուսնանալու։ Նա կյանքը կապել է Օլգայի մոր Շուշանիկ Մաճկալյանի հետ եւ որթեգրել նրա միակ դստերը։ Նրանց ընտանիքի նկատմամբ Տեր Հովանեսի մտերմությունը շարունակվել է նաև Օլգայի եւ Թումանյանի ամուսնությունից հետո։ Լինելով կոնսիստորի գրագիր Հովհանեսը հաճախ էր թղթեր տանում Հովանես Քահանա Մարտիրոսյանենց տուն։ 1887 թվականի սեպտեմբերին Թումանյանը սիրահարվում է Թիֆլիսի Խամոյան եկեղեցու քահանա եւ կոնսիստորիայի անդամ Հովանես քահանա Մարտիրոսյանի ворթեգրուհի Մարիամ Օլգա Մաչկալյանին, որին նա ամենայն հավանականությամբ տեսել էր Տեր Հովանեսի բնակարանում կամ Խարխուփի թաղում, ուր գտնվում էր Մարիամ Մաչկալյանի տատի տունը։ Քահանա Տեր Հովանեսի տանը պաշտոնական այցելություններից մեկի ժամանակ Թումանյանը ծանոթանում է ապագա կնոջ հետ։ Հետագայում Օլգան իմանում է, որ մայրը Տեր Հովանեսի եւ Ներսես քահանա Աբովյանի հետ, որը նույնպես կոնսիստորի անդամ էր, առանց իր իմանալու որոշել են նշանել եւ ամուսնացնել Թումանյանի հետ, որից հետո Թումանյանին ձեռնադրեն քահանա։ Նշանվելուց հետո Թումանյանը համարյա ամեն օր լինում էր նրանց տանը, ճաշում էր, մնում էր մինչև ուշ գիշեր։ Այդ օրերից վերհուշանում Օլգա Թումանյանը։ Մի օր Զատկին եկավ, ինձ համար մի զույգ գեղեցիկ կոշիկներ բերեց, նոր ձևի կոշիկներ։ Կոշիկներից հետո առաջին նվերը, որ ստացել եմ իմ նշանածից, Հոմերոսի Իլիականն ու Ոդիսականն էին եւ Վերք Հայաստանին։ Աբովյանի գիրքն ինձ ծանոթ էր արդեն, իսկ Հոմերոսը չէի կարդացել։ Օհաննեսն ինձ հետ կարդում էր եւ բացատրություններ տալիս։ Հովանես Թումանյանի եւ Օլգա Մաչկալյանի նշանադրության արարողությունը տեղի է ունեցել 1888 թվականի մարտի 24-ին, իսկ ամուսնությունը նույն թվականի դեկտեմբերի 1-ին։ Տիկին Օլգան 17 տարեկանից Թումանյան ազգանվան հետ վերցրեց մեծ գրողի կինը լինելու ամբողջ դժվարությունը, պատասխանատվությունն ու երջանկությունը։ Նա դարձավ տան ներքին ամուր պատը, որն անսասան պահեց մեծ ընտանիքը հատկապես 1900-ականներից սկսած, երբ Թումանյանը զբաղված էր ազգային ու հասարակական կարևոր գործերով։ Տիկին Օլգայի շնորհիվ Թումանյանների տունը դարձավ մշակութային կենտրոն։ Օլգա Թումանյանն իր հուշերում հետաքրքիր շատ դրվագներ է ներկայացնում։ Նա նշում է, որ ամուսինն այնքան է տարված եղել լուսանկարելով, որ միանգամից 3 լուսանկարչական ապարատ է գնել, իսկ 20-րդ դարի սկզբին նույնիսկ մեկ այդպիսի սարքը մեծ շռայլություն էր համարվում բայց բանաստեղծը սիրել է քայլել ժամանակին համընթաց։ Օրինակ, նա եղել է հերրախոս ունեցող Թիֆլիսաբնակների առաջին 20-յակում, թեև բավականին շուտ է ձանձրացել հերրախոսից եւ շուտով ազատվել է սարքից, որովհետեւ անտանելի շատ է զնգացել։ Օլգա Թումանյանը բոլոր ժամանակների համար ունի կիրառելի խորհուրդներ ուղված հայկանանց ու մայրերին։ Տանտիրուհին պետք է խնայող լինի եւ միշտ պահուստ ունենա անսպասելի հյուրերի համար։ Եթե ամուսին ինչ-որ բան է գնել, անգամ անպետք ու անօգտակար, մի կշտամբեք նրան։ Հաջորդ անգամ նա ընդհանրապես ոչինչ չի գնի։ Այդպես էր եւ իր կյանքում։ Նա շնորհակալությամբ էր ընդունում այն ամենը, ինչ բերում էր Թումանյանը։ Օլգա Թումանյանի հետաքրքիր ու զավեշտալի պատմություններից մեկն էլ այսպիսին է. Առաջին օրը եկել էր Բաբոն, եւ միշտ երբ գալիս էր Բաբոն, մյուս օրը պետք է խաշ եփեինք։ Գալու մյուս օրը մենք լվացք ունեինք, իսկ այդ օրը սորաբար ճաշը շատ կարճ է լինում։ Առավոտը հայրիկը մտնում է խոհանոց, լվացվում եւ դուրս գնում։ Ժամը 1-ին եկավ Ահարոնյանը։ Ճաշը պատրաստ է, մարդը տուր է։ Ես ծիծաղեցի, թե ճաշը որն է, ինչ ճաշ թե մարդը տխաշի է հravirել մեզ։ Քիչ հետո եկան խմբագրատնից մնացածները եւ հետո էլ հայրիկը, հետը բերել էր լոքո։ Տղերք, ես կարծում եի զոքանչս եկել է, մեծ բղինձը դրած էր, ասի խաշ կա։ Մի անգամ Խրիմյան հայրիկը Թիֆլիսում գտնվելու միջոցին խնդրում է, որ Թումանյանն իրեն այցելի երեխաների հետ միասին Եվ ահա Թումանյանների տուն հերթական իր այցելության ժամանակ դեր մուտքից Խրիմյան հայրիկը լսում է աղմուկ աղաղակ, տեսնում է մեծ ու փոքր բազմաթիվ կոշիկներ։ Կիսաշփոթված նայում է Տիկին Օլգային ու ասում. «Գիտես, ապահարզան հեշտ չենք տալիս, բայց եթե ուզես, քեզ կտանք»։ Այս տեսակ ընտանիք պահելը մի հոգս է, բանաստեղծ ամուսին պահելը մեկ այլ հոգս։ Ոչ այլուր, քան հենց նամակներում կարելի է տեսնել մարդուն ավելի անկեղծ ու համարձակ։ Եվ ահա Թումանյան ամուսինների միջև համատեղ կյանքի հենց սկզբից ձևավորված հոգևոր մտերմությունը միմյանց նկատմամբ զգացածն ու ապրածն ամենից լավ բացահայտում է սիրով եւ հոգատարությամբ լի նրանց նամակագրությունը։ Առաջարկում ենք լսել մի հատված Օլգայի նամակից ուղված Հովհանես Թումանյանին։ Սիրելի Հովհանես ջան, ես սպասում էի, թե քեզանից պատասխան ստանամ, բայց չեկավ։ Կիրակի օրը մենք հravirված էինք Կոնոյի Զոքանչի բաղում ճաշի։ Կոնոն իր նշանացի հետ թևանցուկ ման էին գալիս հանակներ անում, քաղցր խոսում։ Ախ Հովանես ջան, ես ինչպես հիշեցի մեր նշանադրության օրերը եւ ինչպես էի ցանկանում, որ դունել այստեղ էիր եղել, ես էլ քեզ հետ էի հանակներ արել, բայց ես հեռու էի, սիրտս լցվեց։ Չգիտեի թե ինչ անեմ։ Հետո կոնոն ասավ, թե մի երգ ասացեք։ Ես էլ ասացի, թող քո նշանածը երգի։ Իր նշանածը մոտն է եւ ինքն էլ ուրախ, թե իմ նշանածս էլ այստեղ լինի։ Ես էլ կերքեմ։ Այս մի շափաթը յարաբ, ոնց հանցկացրիր, ուրախ թե տխուր։ Ես գոնե շատ տխուր եմ առանց քեզ։ Հետաքրքիր է, որ հատկապես 1905-1906 թվականներից սկսած Թումանյանի ազգային հասարակական գործնեության ակտիվ շրջանում Տիկին Օլգայի իրանձի նկատմամբ քիչ ուշադրության դժգոհությունների դրսևորումներ այլևս չեն նկատվում։ Եթե նամակներում գրում է խնդիրների մասին, ապա դրանք վերաբերվում են երեխաներին, Ինքը մոռանում է իր կին լինելը եւ ամբողջապես նրան տեսնում ենք Օլգա Թումանյան մայրիկի կերպարում, Օլգան հոգատար մոր նման է սկսում վերաբերվել նաև Թումանյանի հանդեպ։ Թումանյանը նույնպես գրում էր Օլգային եւ մի պատարիկ ներկայացնում ենք ձեր ունկնդրությանը։ Օլա ջան, չեմ կարող չխոստովանել, որ շատ ձանձրալի են ինձ համար այս օրերը, չնայելով որ իհարկե միայնակ չեմ բոլորովին, ինչքան երկար են թվում ինձ այս ժամերը, այժմ ես զգում եմ հատկապես, որ ոչ ոք չէ կարող փոխարինել քեզ ինձ համար։ Զարմանալի բան, երազի նման եմ հիշում քո այստեղ եղած ժամերը։ Զգալի է դառնում ինձ համար քո բացակայությունը, մանավանդ երբ վերադառնում եմ կոնսիստորիայից կամ երեկոյան տուն եմ գալիս։ Բարևիր մեր կողմից Մուշեղին, Հայրիկին, Մայրիկին, Գիգոլին եւ Կատոյին։ Շաքարն այստեղ է եւ խնդրում է, որ մեզ ամարթեի բերելիս Իրան համար էլ մի երկու գրվանքա բերեք։ Գրիր թե երբեք գալու, որ գամ երկաթուղու կայարանը։ Արդեն բոլորը քնած են, ժամը 11:30 է։ Ես եմ միայն որ արթուն եմ եւ նամակ եմ գրում ահա։ Քո Հովհանես Թումանյան հետգրություն։ Օլա ջան, մոռացա գրելու, որ անցյալ գիշեր երազում քեզ տեսա, թե ինչպես, ինչ դրության, ափսոս մոռացել եմ։ 31 հոկտեմբերի 1889 ամի ի թփխիս։ Օլգա Թումանյանը ճաշակեց կյանքի դառնությունը, նա տեսավ իր զավակների մահը, եւ որպես որթեկորույս մայր շատ արդիական է նրա կերպարը։ Աներևակայելի է այդքան զորավոր ուժ գտնել մի կնոջ մեջ, որ բավական վաղ կորցնում է որդուն, արտավազդին, դստերը, ամուսնուն եւ դրանից 10 տարի անց 1936-37 թվականներին կորցնում է 3 որդիններին։ 1923 թվականին, երբ մահանում է Թումանյանը, Նրա երկու որդիները Արեգն ու Համլիկը մոր կողքին չէին։ Համլիկը Բեռլինում էր, Արեգը Մոսկվայում, որտեղից էլ նամակներ էին գրում մորը։ Որդիներին եւ ամուսնուն կորցրած Տիկին Օլգան կարողանում է իր մեջ ուժ գտնել եւ գիտակցելով Թումանյանի ժառանգության կարեւորությունը 1940-ականների վերջին այդ ամբողջը տեղափոխում է Երևան ու ստեղծում թանգարան։ Անշուշտ նրա հետ էին դստրերը՝ Աշխենը, Նվարդը, Թամարը, Արփիկն ու Սեդան, որոնք թևութիկունք եղան Մայրիկին։ Թանգարանի ստեղծումից հետո Տիկին Օլգան իր շուրջը հավաքում մտավորականներին եւ կարելի էր պատկերացնել, թե ինչպիսին էր նրա դերն իրենց Թիֆլիսյան տանը միջև Թումանյանի մահը։ Դժվարությունները, խնդիրները շատ էին եւ փաստորեն Տիկին Օլգան իրան միջական հսկողության տակ էր վերցրել այդ առաքելությունը, պետական կառույցներին ուղված նամակները, գրությունները նրա ստորագրությամբ էին հաստատված։ Տիկին Օլգայի կենտրոնաձիկ կերպարը շատ ավելի պատկառելի երևում է 1969 թվականին Թումանյանի 100-ամյակին, երբ երկու մասշտաբային միջոցառում է կազմակերպվում Թանգարանում։ Մեկը հենց Թումանյանի ծննդյան օրը, փետրվարի 19-ին էր, մյուսը գիտական ու մասսայական միջոցառումների շրջափուլը, որը մեկնարկում է աշնանը, թանգարանում ու շարունակվում է խորթային պետության քաղաքներում, խոշոր կենտրոններում։ Թանգարանը նաև տուն էր Թումանյանի ընտանիքի համար։ Տիկին Օլգան, Աշխենն ու Թամարն այստեղ են ապրել մինչև կյանքի վերջը։ Օլգան մահացել է 100 տարեկանում 1971 թվականին Երևանում, թաղված է Երևանի քաղաքային պանթեոնում։ Երևանի Թումանյանի անվան թանգարանն այսօր էլ որպես մշակութային կարևոր օջախ շարունակում է կենսունակ պահել թանգարանային միջավայրը եւ ներկայիս տնորեն Անի Եղիազարյանի նախաձեռնությամբ այսօրվանից գործելու է Մայրիկը Օլգա Թումանյան ցուցահանդեսը ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա դեկտեմբերի 23-ի թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան կհանդիպենք